kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu mwaramutse cyangwa imiriwe bivanye n'aho mutwumviriza muherereye iyo bavuze ngo insuranse cardiaque ku muntu ushatse kuwisigura nk'uko igifaransa nyine babivuga baba bashatse kuvuga ko umutima utagishoboye gupompa ngo urungike amaraso mu bihimba byose kugira ngo bishobore gukora nk'uko mubyumva muri kino kiganiro ibiyitera n'ingene bayivura n'ibindi n'ibindi umutumire ni muganga Constantin Nyamuzangura yanonosoye kuvura indwara z'umutima Etienne Manirakiza nije nabateguriye kino kiganiro mugenzanje ndiho kubwayo Francine yamfashije kwegeranya amajwi sangwa ikaze ya ya ya ya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri mu ntango za kino kiganiro muganga Constantin Nyamuzangura adusigurira ingene indwara y'umutima insuffisance cardiaque ifata umuntu iyo bavuze ngo insuffisance cardiaque ku muntu ushatse kubisigura nk'uko igifaransa nyine babivuga baba bashatse kuvuga ko umutima utagishoboye gupompa ngo urungike amaraso mu bihimba byose kugira ngo bishobore gukora ko murabizi yuko amaraso umutima ni nk'ipompo hanyuma amaraso yose apfuye mu mahaha aba afise umwuka wa ogisijeni aca arungikwa mu bice byose by'umubiri kugira ngo ibice byose by'umubiri birusheho gukora iyo rero umuntu wavuze yuko afise insuranse cardiaque ni ukuvuga ko aba arwaye muri icyo gihimba nyine aba afise ingorane y'umutima ubutaba ugishoboye kurungika amaraso mu mubiri nk'uko byategereza iyo ndwara ni ubumuga bw'umutima ko umutima uba ufise ikibazo cyo gupompa eh, ku bumuga rero bushobora kuba bwinshi bushobora kuva ku ngufu zo gusunika amaraso ibyo bita contraction canke bukava ku kibazo cyo kuzura amaraso kuko iyo pomu itegereza kuzura amaraso ukubyimba ibirenge no mu maso kudashobora kurangura ibikorwa bito bito inkorora no kudidagizwa k'umutima ni bimwe mu bimenyetso umuntu agwaye indwara ya insuffisance cardiaque yerekana aragira ibimenyetso bitari bike nko kuvyimba ibirenge kuvyimba inda kuvyimba mu maso iyo naho hari ingorane yo gusunika naho hari igihe ugira ibimenyetso ugasanga umunyamuntu ntabwo ishobora kurangurura ibikorwa bito bito nko gutambuka canke kurira imisozi ariko ku rugero rugeze kure rw'iyo eh, insuffisance cardiaque canke ubumuga bw'umutima usanga umuntu adashobora no gufunga imigozi y'ibirato cyangwa adashobora kurangura ibikorwa bisanzwe nko kuduga ingazi zibiri canke zitatu uretse ibyo bimenyetso mutubwiye birimo ibyo byo kubyimba ibirenge canke kudashobora nko gufunga ibirato yambaye hariho nk’ibindi bintu umuntu bishobora kumushikira muri we akumva ko afite ikibazo yego cyane kuko hariho ibindi bimenyetso eh, kenshi abafise ubwo bumuga bw'umutima insuffisance cardiaque usanga bakorora cyane bagakorora cyane cyane iyo bagiye kuryama cyane cyane iyo batiseguye neza barabyuka rero nagakorora ikindi gikunze kubashikira eh, no kudindagiza umutima umutima ukiruka cyane ubwakwa kubacamo cyane cyane iyo bashatse kugerageza gukora igikorwa naho coba gitoya ni ukuvuga rero yuko iyo umutima ariyo pompe irungika amaraso umubiri wose itagishoboye gukora ako kazi hanyuma uh, n'ikindi gikunze kuranga abantu bafite ubumuga bw'umutima ni uko hagira igihe mu ijoro bakabyigwa n'agakorora kagahehera bagaca uh, bategerezwa kwicara kugira ngo baheme bikanga ko bahema bakabira n'ibyuya byinshi ni indwara umuntu avukana canke imushikira kuze indwara y'ubumuga bw'umutima kenshi ifata abantu bakuze hanyuma rero eh, abo bantu bakuze kenshi aba ari indwara yagiraza buke buke ariko ku bana batoyi bavukanye ikibazo c'umutima naho nyine birashobora gushika iyo ndwara ikaza kubera ikibazo cy’umutima bavukanye ariko ubumuga bw'umutima dukunze kuvura dukunze gukurikirana ni ubumuga bw'umutima eh, buba bwaje novuga umuntu akuze muganga Constantin nyamuzangura yanonosoye kuvura indwara z'umutima asigura ko indwara y'umutima insuffisance cardiaque ya ndwara y'igisukari diyabete ko ironona imitsi ironona imitsi itwara amaraso mu mutima iyo rero irashobora gukwega indwara ya insurance cardiaque ariko hariho nk'indwara ya mbere ikunze kubitera ngaho inaha iwacu n'ahandi hariho hypertension arterielle ariyo ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nayo nyine kenshi irakunze guhinduka cyane cyane iyo itavuwe neza igatanga uh, cardiaque kuko naho abantu benshi bakunze kubyitiranya hypertension arterielle cyangwa ivumbuka ry'umurindi w'amaraso si indwara y'umutima ariko mu ngaruka zayo mu ngaruka mbi irashobora gutera Eh, insuffisance cardiaque ni ukuvuga yuko hypertension itavuwe neza irashobora gutanga insuffisance cardiaque diabete itavuwe neza irashobora gutanga insuffisance cardiaque n'izindi ndwara rero zaba izitugira bita valve zaba indwara zivuye ku migera virusi cyangwa bagiteri hari abikarira gusumba abandi mu biharuro eh, iyo ndwara iraboneka ku bice bitatu eh, na bine ku gihumbi by'abantu mumenya ko ari indwara mbi cyane kuko iratuma eh, umuntu yama mu bitaro iratuma e rero eh, ibyo nokwita sante publique bisohora amahera menshi kuko abo bantu baca bamera nk'ibimuga ugasanga barakunze kuja mu bitaro baragishobora gukora akazi ka misi yose ugaca usanga rero birabatwara amahera menshi bonyine ariko n'ibihugu byabo bikabatwara amahera hanyuma rero mu biharuro eh, abagabo eh, barakarigwa kurusha abagore kenshi rero twibaza yuko biba bivanye n'uko n'ibituma izo ndwara ziza bikarira abagabo kurusha abagore kuko kiretse izo ndwara z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso n'igisukari harimo nk'ibindi nka nko kunywa itabi ryinshi kunywa inzoga nyinshi nabyo nyine birashobora kuba mu bituma eh, abantu bagira ubumuga bw'umutima ibyo rero ugasanga abagabo nibo bikarira kurusha abagore uno muganga amenyesha ko iradiyo aricyo gipimo nyamukuru cyerekana ko umuntu arwaye iyi y'umutima turagira ibipimo igipimo nyamukuru cyerekana neza iyo ndwara y'umutima icyo gipimo kiratwerekana nacyo nyine urugero umuntu aba ageze ko indwara y'umutima ariko rero turetse ibyo hariho ibindi bipimo dukoresha byo mu maraso tukaraba yuko igitiku kitashikiriwe tukaraba ko amafyigo kimeze neza tukanarondera n'uko atayindi eh, ndwara yoba yarateye ibyo nka bijya byo kuraba ko isukari kuraba yuko umuntu atagendana ikinure kininiya ku ndwara y'umutima bita insuffisance cardiaque mu rurimi rw'ifaransa umutumire ni muganga Constantin Nyamuzangura yanonosoye kuvura indwara z'umutima muje umwumva Etienne Manirakiza ngo abakenyezi basama imbanyi bafise indwara y'umutima insuffisance cardiaque ngo birafise ingaruka mbi ku magara yabo no ku magara y'umwana bibungenze abakenyezi bafise imbanyi bafise insuffisance cardiaque uh, eh, novuga yuko bari mu mice ibiri hariho abakenyezi basama imbanyi kandi bari basanzwe bafite ingorane y'umutima eh, ugasanga ibyo twita amavalvilopati ugasanga uturya ngo bita valve ntidukora neza turugaye cyane cyane turuguruye rwose ugasanga rero basanzwe bafise ikibazo ca insuffisance cardiaque batarasama iyo basamye rero birabagora cyane kuko ubuzima bwabo eh, n'ubw'umwana birashobora kugira ingorane kenshi rero nk'abo turabahanura kudasama imbanyi Eh, ariko hari igihe bicishiriza ahabo ugasanga barayisamye ariko ugaca usanga rero eh, bategerezwa gukurikiranira hafi n'abaganga b'abakenyezi ba ginekologe hamwe n'abakaridiyologe abaganga b'umutima kugira ngo uyu mwana ashike n'umubyeyi ntagire ikibazo kuko eh, kenshi izo mbanyi zirakunda kubahitana hanyuma abandi benshi bakunze kurwara insuffisance cardiaque nibyo bita insuffisance cardiaque du postpartum hariho abakenyezi baba bakomeye ata kibazo bafise ariko kubera bibarutse umutima ugaca ubyimba bigaca byanga nk'upompa bagaca bagira bya bimenyetso byose twavutse bya insuffisance cardiaque ibyo rero birakunze kubona kuboneka muri afurika mwakurikiranye umuntu mwa abonye ibimenyetso umwana amupimye murabona koko yuko afise iyi ngorane y'umutima muraheza mugakora iyo tumaze gutora neza iyo ndwara twamaze kuyipima twamaze kubona urugero rwayo hari imiti abaduha abantu bakamira iyo biba bigishobotse ibyo rero eh, ni ubwoko bwinshi bw'imiti ahanini eh, turafatanya imiti ubwoko kenshi burengana butatu kuko haba hari imiti yo gukura amazi eh, mu mubiri haba hariho imiti ituma umutima utadigeragezwa haba hari imiti ituma umutima utabyimba urumva rero eh, umuntu asanzwe afite ubumuga bw'umutima insurance cardiaque usanga ari umuntu mu mwanya wa mbere afata ubwoko bwinshi bw'imiti kugira ngo asubire kumera neza Kwibuza kare indwara zitera insuffisance cardiaque gukora imyimenyerezo guheba itabi no kugabanya kunywa inzoga ni bumwe mu buryo bwo kwikingira iyo ndwara kwikingira indwara nk'uko nabibabwiye iyi ndwara kenshi iva ku zindi ndwara irava ku gisukari irava kuri hypertension irava ku ngorane zindi ariko muri rusange kwikingira indwara y'umutima bita insurance cardiaque ni ukwifata neza no kwikingira bya bituma bituma eh, umutima urwara ah, hariho rero ah, ibituma byinshi umuntu ashobora kwikingira umuntu ashobora guhindura nk'iyo umuntu afise igisukari cyangwa afise indwara y'umurindi w'amaraso hypertension ni byiza yuko izo ndwara azivura hanyuma ni byiza yuko izo ndwara ziba zimeze neza kubera ko iyo tansiyo cyangwa diyabete itavuwe neza irashobora gutera insuransi kariyake eh, abandi nabo nk'abanywa itabi kuko itabi ririmo mu bintu bya mbere byonona imiti n'umutima ni byiza ko barihagarika harimo inzoga inzoga nabo batazivuga cyane zirimo mu bituma bishobora gutera umutima ubyimba cyangwa ugakora nabi nabyo nyine nk'umuntu azinywa ni byiza kuzigabanya hanyuma rero hariho n'ibindi twama duhanura ku bijyanye n'amagara y'imitsi n'umutima ni ukugira imyimenyerezo kenshi eh, ni kunywa amazi menshi ni ukugabanya umunyu eh, hama rero eh, ni ukwi no kwirinda kugira umwitwarariko urenze stress ibyo rero kenshi iyo umuntu abikurikiranye abikoresha neza urasanga rero ariko arikingira indwara z'umutima na insuffisance cardiaque mm, izi ndwara z'umutima co kimwe n'izindi ndwara ngendanwa eh, barakunze kuvuga ko hariho igihe zihanahana mu miryango ibyo bita heredite eh, muri iyo insuffisance cardiaque hari ibya heredite biri muri insurance cardiaque euh, novuga ko harimo heredite ariko hatarimo na heredite kuko mwabyumvise ko ahanini kenshi iva ku yindi ndwara ni ukuvuga rero iva nko ku gisukari birumvikana ko ushoboye kurwaye igisukari ushobora no kugira na insurance cardiaque niyo heredite ariko ahanini euh, novuga yuko ata heredite niniya irimo mu ndwara euh, ya insurance cardiaque ahanini iyi ndwara iterwa n'ikindi kintu ni hano hagarukiye kino kiganiro aho twari ko tuganira ku ndwara y'umutima bita insuffisance cardiaque mu rurimi rw'ifaransa